In die tiende maand van die negende jaar van koning Sedekia van Juda, het koning Nebukadzar van Babel met zijn hele leer naar Jerusalem toegekom in dit beleer. Op die negende van die vierde maand van die elfde jaar van koning Sedekia is die stadsmuur opgebreid. Die koning van Babelse officieren, Nergal Sorgeser uit zijn macher, hoof van die strijdwangacht, Nebusar Sekem de hoofvamtenaar en al die andere officieren van die koning van Babel het in die stad ingekom en by die middelpoor gaan sit. Toe koning Sedekia van Jeda en al sy soldaten sien wat gebeur, het hulle op die vlug geslaan en in die nacht met de pad dier die koningstein by die hek tussen die twee mieren uitgegaan en met die pad naar die Jordaanvallei te probeer wegkom. Maar die leer van die Galdeers het hulle achtervolg en vir Sedekia in die Heere hoofvlakte ingehaal en gevang. Hulle het om na Nebekadzar toe in Rabla en Hamad gebring en daar het hy Sedekia'se vonnis uitgespreek. Die koning van Babel het die seens van Sedekia voor sy oor doodgemaak in Rabla. Die koning van Babel het ook al die vername mensen van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia'se oor uitgesteek en om met bronskettings geboei om om na Babel toe te vat. Die Galdeers het die paleis en die huise van die volk afgebrand en die mieren van Jerusalem platgeslaan. Neberadan, die hoof van die koning van Babelse lijfwacht, het die van die volk wat in die stad oorgeblij het en die wat na hom toe oorgeloop het, die hele volk wat nog oor was, in ballingskap weggevoer naar Babel toe. Maar hy het die arme mensen, die uit die volk wat niks bezit het nie, en hier daar laat bly en door die dag die wingerde in die landen aan hulle gegee. Koning Nebekadnsar van Babel het vir Neberadan die hoof van die lijfwacht beveel, van vir Jeremia, Kijk goed na hom, moet hom nie kwaad aandoen nie en doen vir hom wat hy vir jou sê. Nebe dan die hoof van die lijfwacht het toe vir Nebe Sasban die hoofambtenaar, en vir Nergal Sariser die hoof van die strijdwammacht, en al die officieren van die koning van Babel gestuur en hulle het vir Jeremia uit die binnenplaas van die paleiswacht gebring en om aangedaljo ja, sien van Achikam, sien van Safan, oorhandig om om huis te vaat. Jeremia het daar tussen die volk gewoon, Die woord van die Heere het tot Jeremia gekomen terwijl hij nog een gevangene was in die binnenplaats van die paleiswag. Gaan sê vir die kisiet ebed melek, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, wat ek oor hierdie stad breng, is tot zijn ondergang, niet tot zijn redding nie. En jy sal dit sien as dit gebeur, maar daar die dag zal ik jou red, sê die Heere, en jy sal nie uitgelever word aan die mensen vir wie jy bang is niet. Ik zal jou laat ontkom, jy sal nie in die oorlog sneeuwel nie. Omdat jy my vertrouw het, sal jy ontsnap, al sal jy net met jou leven daarvan afkom, sê die Heere.